بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والنار والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لما واقع فإذا النجوم تمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين Yetmiş yedinci sure El-Mürselat Mekke'de inmiştir. Elli ayettir. Gönderilenler anlamına gelen El-Mürselat kelimesi ile başladığı için sure bu adı almıştır. Müfessirler gönderilenlerden maksadın alemin idaresi ile görevli bir kısım melekler veya rüzgarlar yahut peygamberler yahut da Kur'an ayetleri olabileceğini belirtmişlerdir. Bismillahirrahmanirrahim. Yemin olsun. İyiliklerle birbiri peşinden gönderilenlere, şiddetle eserek zararları savurup atanlara, hakikat ve hayırları yaydıkça yayanlara, hak ile batılı birbirinden iyice ayıranlara, Allah'a yönelenleri arıtmak, kötüleri sakındırmak için öğüt telkin edenlere, bilin ki size vaad olunan şey gerçekleşecek. Yıldızların ışığı söndürüldüğü, gök kubbe yarıldı, dağlar ufalanıp savruldu ve peygamberlerin ümmetleri hakkında şahitlik vakti tayin edildiği zaman artık kıyamet kopmuştur. Bu alametler hangi vakte ertelenmiştir? Ayrım gününe Resulüm Ayrım gününün ne olduğunu sen nereden bileceksin? O gün peygamberi ve ahireti yalan sayanların vay haline.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 Biz sizi dayanıksız bir sudan yaratmadık mı? İşte o suyu belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Biz buna güç yetirmişizdir. Ve bizim gücümüz ne büyüktür. Ayete onu biz takdir ettik ve biz ne güzel takdir edeceğiz şeklinde de mana verilmiştir. O gün hakikatları yalan sayanların vay haline İnkarcılara o gün şöyle denilir. Yalan saya geldiğiniz azaba doğru gidin. Üç kola ayrılmış ama ne gölgelerinden ne de alevden koruyan bir gölgeye gidin. O saray gibi kocaman kıvılcım saçar. Her bir kıvılcım sanki birer sarı deve gibidir. O gün hakikatları yalan sayanların vay haline. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ Onlara izin de verilmez ki sözde mazeretlerini beyan etsinler. O gün hakikatları yalan sayanların vay haline. O zaman şöyle denir. Bu ayrım günüdür. Sizi ve sizden öncekileri bir araya getirdik. Azaptan kurtulmanız için bir hileniz varsa gösterin bana hilenizi.'' O gün hakikatları yalan sayanların vay haline. Şüphesiz o gün takva sahipleri gölgeliklerde ve pınar başlarında canlarının çektiğinden çeşit çeşit meyveler arasında olacaklardır. Kendilerine işlediklerinizin karşılığı olarak şimdi afiyetle yiyin, için denilir. İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. O gün hakikatları yalan sayanların vay haline. Ey inkarcılar, yiyiniz, dünyadan faydalanınız biraz. Gerçek şu ki sizler suçlusunuz. O gün hakikatları yalan sayanların vay haline. Onlar kendilerine Allah'ın huzurunda eğilin denildiği vakit eğilmezler. O gün hakikatları yalan sayanların vay haline. Onlar artık bundan Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar?